Prajem vám pokojné augustové ráno, už 5. v poradí. Čas prázdnin a dovoleniek prešiel plynule do tej druhej polovičky, ako sa zvykne hovoriť. Udalostí je ako maku, sme toho súčasťou, nikto nevie ako dlho. Na jednej strane sa ľudia rodia, na strane druhej tento svet opúšťajú, lebo život je aj o tom. Máme ho nakrátko a predsa vie byť nekonečný, častokrát sa ženieme po cestách k svojmu cieľu a potom sa v ňom nudíme, priateľstvá sa zmenili na niečo za niečo a kto je tzv. toxický, k tomu sa radšej nehlásime, aby sme sa nedostali do rovnakého košíka. Hovorí sa, že žijeme dobu slobody a demokracie, ale keď to naozaj začnete žiť, to znamená slobodne a demokraticky, podľa skutočného významu slov, tak sa treba pripraviť na obmedzenia, na zákazy, lebo nič samozrejme nemožno preháňať a do popredia sa nám dostali aj postavy, ktoré by v klasickej firme nemali šancu dlhodobo fungovať čo i len v pozícii bežného zamestnanca, nie je to ešte šéfa, lebo by im teda tí iní okolo podu, poutekali. V bežnom živote, aj keby ste to akokoľvek chceli, utiecť nie je kam, len na ten povestný druhý breh, ale toto si tiež treba šanovať až nakoniec. A trošku sa o to miesto na tomto svete aj pobiť. Ako to riešili tí pred nami, prípadne ako to riešia súčasníci, tak o tom si povieme niečo napríklad v nasledujúcich minútach. Je tu Petrolejka, no a čo najpohodovejšie chvíle v jej blízkosti vám z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak. Začneme návštevou v auguste roku 1977. Mám tu na úvod niečo pre tzv. spachtošov. času veľký živel, pražská rodáčka Jana Robová. Išlo o jednu z najtemperamentnejších speváčok v eh, celej histórii československej populárnej hudby. Preto jej teda aj divadelní kolegovia svojho času hovorili sopka, dievča drobnej postavy a neobvyklého temperamentu, zažiarila ako kométka na doskách divadla Semafor. Dva roky potom hrala spievala s kapelou Bacily, Vaškaneckářa a naspievala, natočila tiež niekoľko celkom zaujímavých duetov s viacerými domácimi interpretmi. Objavila sa aj na filmovom plátne v titule Co je doma, to se počítá pánové. Tam zaspievala napríklad hlasom postavy Nadi, ktorú stvárnila Dagmar Veškrnová, pesničku Badídy Bába. Po filme Holky z porcelánu zaznel jej hlas v skladbe Svatební cesta s Karlom Gotom naspívala aj jednu verziu pesničky Dám delovou ránu, bum bum bum. No a tu, bol tu aj teda mm, seriál Malý pitaval z veľkého mesta, kde si zahrala jednu servírku alebo čašničku. Nakrátko sa objavila pred filmovou kamerou. Tu svoju popularitu ku ktorej sa žiaľ teda priblúžili aj veľké problémy v osobnom živote, to neuniesla, dva rozvody, psychické problémy spôsobené vlastnou neplodnosťou spôsobili, že tá kariéra veľmi rýchlo mm, teda začala upadať, pridružili sa problémy s alkoholom, depresia, anorexia, v roku 1985 prestala spievať úplne, no a napokon teda odišla viac menej už sa nachádzala v ústraní Eh, bola tam rakovina a keďže sa to spája práve s augustovým termínom a rokom 1996, tak to bola taká miestenka do dnešnej petrolejky, ktorá ale bude postavená na iných menách a tiež na čerstvom odchode. Môže byť, že to už viacerí zaregistrovali. Včerajšie úmrtie Daniela Mikletiča, ktorý bol po tej textárskej stránke jedným z najvýraznejších v rámci slovenskej pesničkovej tvorby tak si ho dnes jednoznačne potrebujeme pripomenúť a my sa k tým pesničkom pochopiteľne budeme veľmi radi vracať aj v čase, ktorý je ešte snáď teda pred nami a bude možné si to takto pripomínať. Tým druhým, kto bude dnes taký dominantnejší po tej autorskej stránke, rovnako textárskej, bude Petr Novotný, ktorého mnohí zaregistrovali viac v pozícii baviča, ale mal možnosť sa prejaviť aj ako autor a spoluautor, keďže po tej speváckej stránke to nemal, e, nebol tak obdarený, aby mohol byť interpretom mnohých pesničiek, tak e, sa aspoň postaral o vznik e, textov, ktoré zase na strane druhej sa zaradili tiež medzi celkom zaujímavé a pozorovodné. No a popri tom nám tu budú ešte vyspevovať alebo si priblížime ďalších e, z tých augustových oslávencov v rámci dnešného termínu, ktorým je 5. august 218 v kalendári pre rok 2024. Meninový oslávenec na Slovensku to je Hortenzia, majiteľka mena latinského pôvodu významovo záhradná to osoba, v Českej republike je to Kristián, meno legendárne aj vďaka tomu filmovému ktorého stvárnil Oldřich Nový. Mužské meno gréckého pôvodu, počeštená varianta tohto mena je Křišťan. Vzniklo to z gréckého Christiano, zavykladá sa ako teda kresťan alebo zasvetený Kristovi. Pokiaľ ide o meno, ktoré bude ako druhé v poradí, možné trošku povytiahnuť, ale v tomto prípade iba v pozícii autora interpretom bude niekto iný, ale tá spolupráca bola celkom zaujímavá s Janou Kocianovou konkrétne, v prípade Pavla Daňka, hudobníka, aranžéra, skladateľa, producenta, mm, stal sa aj organizátorom alebo spoluorganizátorom Bratislavských jazzových dní a členom skupiny Burčiak. Tá spolupráca s Janou Kocianovou sa týka v tomto prípade teda albumu Sklíčka dávnych stretnutí, Titulná pesnička sa napokon stala aj víťaznou v medzinárodnej súťaži o Bratislavskú líru v roku 1983, ale tam sa o muziku postaral Jan Kovář, textárom Ľuboš Zeman, ktorý ale je podpísaný aj pod eh, tou pesničkou, ktorá tak nenápadne začína prichádzať takým šumením a práve Pavel Danek je autorom hudby titulu Znovu na mňa svieti slnko. taký trošku umelý potlesk, ale určite si ho vždy zaslúžila. Interpretka Jana Kocianová v septembri uplynie už 6 rokov od jej odchodu, ale dnes v hlavnej postave alebo úlohe autor muziky Pavel Daniek, ktorého sviatočným narodeninovým dňom každoročne je 3. august, už po 73. krát. Si to mal možnosť pripomenúť v sobotu No a dnes teda jedna z pesničiek e, z jeho tvorby skladal pre viacerých interpretov. Najznámejšie sú Tvár v zrkadle, čo sa týka pesničiek. Toto naspieval Dežo Ursíny. Zložil aj e, jeden z maďarských titulov, ale čítať názov radšej nebudem, aby som to náhodou neskomolil, Stačí, že komolím slovenčinu. Češtinu produkoval platne Pala Hamela, Juraja Bartoša, Andrea Šebana Zložil aj hudbu k filmom Zakázané uvoľnenia Vlakári. Takto sa teda realizoval v blízkosti Jany Kocianovej. Našlo by sa toho viac, ale dnes len jeden reprezentant, pokiaľ ide o históriu aktuálneho dátumu. 5. augustového dňa, v čase premiéry to vyšlo na tento termín. Nemáme tam s týmto dátumom žiadneho výraznejšieho narodení nového oslávenca, tak sa budeme točiť okolo iných mien, ale udalosti tie nejaké vyplávali. Meno William Wallace môže byť známe hlavne tým, ktorí sledujú Mela Gibsona. Jeho statočné srdce svojho času bolo aj o udalosti z roku 1305, keď e, Williama Wallisa, vodcu škótskych povstalcov proti Angličanom, bol porazený Angličanmi nedaleko Glasgowa a odviezli ho teda do Londýna k súdu ako to dopadlo, tak podľa filmu je tu taká jedna z verzií. Naťahovanie na škripec, rakúske 40 tisícové vojsko v roku 1716 na čele s princom Eugenom Savojským porazilo v bitke pri Petrovaradinskej pevnosti na pravom brehu Dunaja pri Novom Sade 150 tisícovú tureckú armádu pod velením Darada Aliho Pašu 1772. predbežnú dohodu dosiahli Rusko, Prusko, Rakúsko o rozdelení oblasti, ktoré boli odtrhnuté od Poľska. Tento uchvatiteľský akt bol neskôr nazvaný Prvé delenie Poľska. Habsburská monarchia získala jeho južnú časť. V New Yorku v roku 1884 položili základný kameň k stavbe Sochy Slobody – a o 4 roky neskôr Berta Benzová sa stala prvou vodičkou automobilu, ktorá podnikla 106 km dlhú cestu z Mannheimu do Forzheimu. Tak, ešte ich toľko po tých cestách nejazdilo, nielen vodičiek, ale všeobecne automobilov. Aj sa lietalo, o tom si povieme niečo trošku neskôr. Teraz ďalšie meno z kalendára, narodeninový oslávenec, ktorý to bude mať možnosť si pripomenúť zajtra, 6. augusta, ročník 1987, poprvýkrát spieval, tancoval na pódiu ako trojročný, v detskom folklórnom súbore, keď mal 5, tak absolvoval prvé nahrávky v štúdiu. Boli to albumy ľudových piesní pre deti, Kukulienka, kde si bola, a Dínom Dánom. No a keď mal 8 rokov, tak si ho vybral v konkurze Peter Nať na svoje detské projekty a pilotným singlom sa stala pesnička Bobby. Aj vďaka nej potom album dosiahol viac ako 45 tisíc predaných nosičov a dvojnásobnú platinu a ten svoj prvý solový album vydal ako 10-ročný a za viac ako 12 tisíc predaných hudobných nosičov získal zlatú platňu Martin Madej ktorý patrí medzi augustových oslávencov. Spolupráca s Petrom Naďom ako autorom a Petrom Farnbauerom, ktorý sa k tomu pridal všetkému a s Petrom Naďom spolupracoval pri výrobe detských albumov, tak tá teda je aj o pesničke nasledujúcej. Dá sa povedať, že z dnešného pohľadu je to pieseň, ktorá by mohla byť trošku závadnou už, no ale napokon môžete si to vypočuť sami dostala názov Kanibali. Nie všetci sú takí, ale migrácia môže mať aj takúto podobu. Prvý album teda jasný, z neho reprezentant. E, neskôr Martin študoval na Vysokej škole muzických umení v Bratislave odbor muzikálové herectvo u profesora Martina Hubu. V New Yorku absolvoval stáž. No a došlo na pôsobenie v divadlách Nová scéna, Malá scéna, Slovenské národné divadlo, divadlo Arena a od roku 2012 aj na spoluprácu s producentmi Little Bit Production, ktorí sa stali tvorcami skladieb pre umelcov, s ktorými spolupracovali Celeste Buckingham, Mike Spirit, Rhythmus. Tá spolupráca bola naštartovaná svojho času a neskôr teda sa dostala aj do formácie zvanej Fragile. Aj tam bolo možné zaregistrovať, malo by byť ešte možno aj v súčasnosti. V každom prípade Jeden príspevok z jeho strany je za nami. Než sa dostaneme k ďalšiemu z augustových oslávencov, trošku skôr narodenému, tak si prejdeme aj niečo z 20. storočia, čo sa týka udalostí. Než sa tento pán narodil, tak e, došlo na vzlet vzducholode e, nemeckého vynálezcu grofa Ferdinanda Cepelina. V roku 1908 sa stalo, napokon to nedopadlo dobre. Táto vzducholoď stroskotala v búrke, explodovala nedaleko Stuttgartu. V roku 1914 e, prvú svetelnú signalizáciu na riadenie rôznych prúdov dopravy inštalovali na kryžovatke v Clevelande v štáte Ohio, teda pred tými 110 rokmi a v 1942 vláda Spojeného kráľovstva odvolala svoj podpis pod Mnichovskou dohodou. Odvolávam, co som odvolal, slibuji, co som slíbil. Potom sa narodil interpret nasledujúcej pesničky a keď mal rok, tak na vlakovej stanici pri obci Sekule došlo k vykolajeniu medzinárodného rýchlika, známeho ako Balkánsky Express. Priamo na mieste nešťastia pod troskami rýchlika zahynulo 16 ľudí. Zraneniam neskôr podľahli ešte ďalší traja cestujúci. Zranených bolo 43 pasažierov a traja železničiari. Tá výška škody dosiahla 20 miliónov vtedajších československých korún, čo je teda, alebo bolo v tom čase značné číslo. Marilyn Monroe, tam sa to spája s objavením jej pozostatkov v dome v Los Angeles v roku 1962. V ten istý deň bol uväznený aj Nelson Mandela, prepustený až v roku 1990, ale samozrejme, že jeho uväznenie z Marilyn Monroe nemalo nič. V roku 1963 v Moskve podpísali medzinárodnú zmluvu o čiastočnom zákaze skúšok jadrových zbraní. Spojené štáty, Spojené kráľovstvo a Sovietský zväz boli teda tými, ktorí e, mali chuť zakázať jadrové skúšky vo vesmíre, v atmosfére aj pod vodou. No a v roku 1974 americký prezident vtedajší Richard Nixon priznal, že v prípade Watergate blokoval poskytnutie istých informácií. Nakoniec 9. augusta toho istého roku aj rezignoval na funkciu prezidenta Spojených štátov. To by mohlo byť z 20. storočia v podstate všetko také základné. No a teraz poďme za Janom Mrázkom, hudobníkom, komikom, bývalým basketbalistom, ktorý je ročníkom 1946, mal 18, keď sa zúčastnil majstrovstiev Európy juniorov a stal sa neskôr 5-násobným bronzovým medailistom v Československej basketbalovej lige, pričom po skončení kariéry e, napokon e, sa stal súčasťou e, banjo bandu Ivana Mládka, kde sa dostal do pozície či už muzikanta alebo speváka a vystupoval aj v jeho televíznych estrádach a seriáloch. My si ho vypočujeme ako interpreta, ktorý sa dostal k pesničke, k letu veľmi hodne zaraditeľnej, pretože ide o skladbu s názvom Kousavá deka, ktorá pojednáva o, pes- o prikrývke nie príliš ideálnej. Napokon sa jej ani zbaviť veľmi nemohol. Príbeh bude asi lepšie, keď si vypočujeme. Do svítání se trvávám na potlachu, ke spánku se odebírám plný strachu. A když ráno chladnou rosou zlhnou stany, probouzím se abnormálně pokousaný. Zkošenější kamarádi chláchlej mě. Měla dlouhý vlas a to tě zmá to zřejmě. Za to máš teď kousance i kolem žeber takovou si na osadu nikdy neber. Kousavá reka, kuserla seká, když pod ní spočívá. Kousavá reka, ta na mě čeká, osada spí a já se ošívám. Kousavá reka, kousavá reka, kdo ji neměl výstarou starou belou. Kousavá tmavá reka, ta na mě čeká, osada spí a já se pod ní melu. Říkali mi, že je mneká jako ovce, Když jsem si ji koupil u nás v partiovce, to jsem zase sežral hada, podvedli mě. Teď můžu spát odkopaný, co však v zimě, jevil o ní zájem jistý do přikryl. Bohužel se lišák nejdřív zkusmo přikryl, Kamarádi celé noci krásně prosí, já mám deku kousavou a nevím, co s ní. Kousavou Seká, když pod ní spočívám. Kousavá reka, ta na mě čeká, osada spí a já se ošívam. Kousavá reka, kousavá reka, kdo jí neměl víc starou belu. Kousavá reka, ta na mě čeká, osada spí a ja se pod ní melu. V jeho blízkosti sa to mlelo často. Keď sa vrátime k tomu basketbalu, začal hrať v Ačku Pražskej Sparty a s družstvom dorastencov bol aj majstrom Československa v roku 1964. V Československej lige odohral celkovo 15 sezón, z toho 12 za Spartak e, Sokolovo a od roku 1965 to bola Sparta Praha, dve sezóny aj za Olomouc, Duklu v rámci vojenčiny. Jednu sezónu za Slavoj Litoměřice a práve s pražskou Spartou získal tých 5 bronzových medailí za tretie miesta v rokoch 1964, 66, 68, 69 a 76 v Československej basketbalovej lige. Po 62. už boli zavedené aj podrobné štatistiky, tak zaznamenal 3262 bodov, za reprezentáciu hral aj na majstrovstvách Európy juniorov v Taliansku, v Neapoli. Skončilo tam družstvo na 5. mieste. Odohral aj 5 zápasov a zaznamenal 38 bodov, inak celkovo 38 zápasov odohral za reprezentáciu od 67. do 74. roku. Tak tomu to spievalo v marci 1990, keď sa dostal k textu Zdenka Svieráka. Ivan Mládek to zhudobnil, no a s Benjo Bendom to ponúkli. Potom neskôr aj na albume Písničky na chatu, kde sa objavila medzi 14 nahrávkami, možno z takých známejších. My máme chalúbku v Blatné, alebo Láďa jede lodí, ňu, ňu, ňu, ňu, ňu, New York a Davaj na Havaj, v Mexiku, v taxiku a podobne. Takže aj Jan Mrázek v pozícii interpreta tomu nasledujúcemu, poslednému, aspoň pre túto chvíľočku sa dostaneme opäť cez udalosti z kalendára a už na nás čakajú také tie najčerstvejšie roky, ktoré by mohli byť ešte v živej planete, eh, <laughs> planete pamäti mnohých, keď už sme pri tej planete, tak tá naša častokrát vraj navštevovaná tými mimozemskými civilizáciami. Rok 2010 bol aj o tom, že Spojené kráľovstvo zverejnilo stovky dovtedy tajných spisov o UFO. Nachádzal sa medzi nimi aj list, v ktorom sa uvádzalo, že Winston Churchill nariadil 50 rokov trvajúce utajovanie stretnutia medzi vojenským pilotom a UFO ešte v čase vojny. V roku 2010 ale došlo aj na inú udalosť. V Čile bolo pri banskom nešťastí 33 baníkov uväznených pod povrchom zeme, 70 dní trvali práce na oslobodení, napokon to dobre dopadlo a bolo to aj sfilmované. Ak sa nemýlim, Antonio Banderas si zahral jedného z baníkov. V roku 2011 v Spojených štátoch z floridského misu Canaveral odštartovala Juno, prvá vesmírna sonda poháňaná slnečnou energiou, ktorá sa vydala na cestu k planéte Jupiter – Thajský parlament vtedy zvolil Jinglak Šivana, Šiva, Šinavatrovú tak, za prvú premiérku krajiny, potom ako politického nováčika mm, ju brali, keď teda získala podporu viac ako polovice poslancov v hlasovaní. Tou premiérkou bola do júna 2014. No a ešte jedna udalosť z 2011. už zo sveta športu, ktorému v podstate zostaneme verní už do konca. Strelec Rick Varga získal na majstrovstvách Európy v guľových a brokových disciplínach v Belehrade zlatú medailu, takže na tento deň v dobrom spomína. V 2012 to prebiehali olympijské hry v Londýne. Britský tenista Andy Murray urobil fanúšikom domácim veľkú radosť, získal zlatú medailu v dvojhre rodák zo škótskeho Dumblenu vo finále v pozícii turnajovej trojky porazil Švajčiara Rogera Federera v troch setoch. Tam sa hralo na 3 sety 6-1, 6-2, 6-4. Na štadióne Estadio Maracana sa oficiálne začali v 2016 hry 31. olympiády v Rio de Janeiro, premiérové na juhoamerickom kontinente. No a o dva roky neskôr Opäť bol v hlavnej úlohe Erik Varga, s ním aj Zuzana Rehák Štefečeková, keď e, vybojovali na majstrovstvách Európy športových strelcov, tentoraz v Rakúsku, striebornú medailu v disciplíne Mix Trap. Takže takto zhruba by mohli vyzerať udalosti. Aspoň niekoľko, určite by sa ich našlo väčšie množstvo a možno aj zaujímavejších. Teraz upriamime pozornosť na rodáka z Levíc. Ten je ročníkom 1971, moderátor, skladateľ, gitarista, manažer, líder kapely Žena z Lesoparku Peter Novák, známy pod e, prezývkou Šarkan. Už 5 rokov je ale spevákom skupiny Hex tom 97. začal vystupovať e, s kapelou Žena z lesoparku a o rok neskôr vydali aj prvý album It's OK. V máji 2000 e, bola táto kapela pred skupinou e, na pražskom koncerte Cranberries v roku 2000 vydali album Na výlete a o dva roky neskôr Platňu s veľkým P. No a um, toto im prišiel do Bratislavy dokonca pokrstiť JK, spevák z kapely Rockway. Po vydaní tohto albumu mali prestávku, začali jej členovia koncertovať so speváčkou Zdenkou Prednou a ako žena z lesoparku už koncertovali len príležitostne. V rokoch 2012 až 15 to teda bolo trošku o niečom inom, ale potom Peter eh, Novák začal eh, vystupovať so skupinou Hex po ochorení a úmrtí Petra Dudáka, Duďa, sa spojil s touto formáciou, dá sa povedať, že už dá sa povedať, že natrvalo. Tak to by sme to mohli nazvať. Už aj spolu vydali album, kde je tu láska s otáznikom a na ňom sa nachádza aj pesnička, ktorú si teraz vypočujeme. Iná ako ostatné. Iná ako ostatné. úsmev a priesvitnú pleť Dievča z malého Ríma prišlo zmeniť svet Tieto lásky majú konce mizerné Chvíľu ma dráždi a chvíľu zaznie Na hrudi dvíha vlny mexické Viem, že neskončí to dobre, aj tak ju stále chcem Celé sa vyskytuje vo vani s vínom organickým v bezodnom pohári. Ráno na chce čítať nahlas Freuda sladkom nevedomí. Nechám sa vlnami hojdať iná ako všetky ostatné. Túži byť s náma v kytary znieť Na base skúšalinky jazzové Všetky piesne Pixies pozná nás pamäť Keď zavrie oči, tak sa jej zdá že niekam letí a hudba hrá zatiaľ len v malom bare kávu predá. vyskytuje vo vani s vínom organickým bezodnom pohári. Chce spasiť zem, veľryby aj mačky, no ani za svet sa nedotkne práčky, iná ako všetky ostatné. Ona je iná ako všetky ostatné. now ku skupine Hex čo skoro opäť dostaneme, keďže na budúci týždeň to už bude 5 rokov od odchodu Ďuďa z Petra e, Dudáka, ktorý bol spevákom skupiny. No a tak toto vyzeralo, keď Hexáci prišli s desiatkou, čo sa týka štúdiových albumov, s tým desiatým titulom, ktorý ponúkli v apríli minulého roku oficiálne a točil sa počas dvoch rokov, už celý teda bez Petra Dudáka, obsahuje 10 pesničiek, vrátane aj úspešne uvedených singlov typu Mesto stratilo dých, možno si pamätáš, alebo Pomaranče z Kuby. No a primárnym autorom hudby textov Fefe, Martin Žuži, jedným textom prispel Valdemar Švábenský, spoluautorom troch pesničiek je bas-gitarista Tomáš Dohňanský alias Ixo. No a e, na albume sa podielali aj hostia Ivan Tásler, Rema Drobná, Tamara Kramar a tak ďalej. No a teda toto bol reprezentant iná ako ostatné aj vďaka Petrovi Novákovi, jednému z aktuálnych oslávencov. Mená no tu nájdeme viaceré, čo sa týka tých, ktorí sú v kalendári. S 5. augustom sa nám tam toho veľa nespája z hudobného sveta, ale máme tu aj zajtrajšok napríklad a to už môžeme pozornosť obrátiť smerom k inému Petrovi, Petrovi Novotnému, ktorý sa narodil v roku 1947 v Olomovci a ako bavič, moderátor, publicista, aj podnikateľ zaujal. Pre nás bude dnes dôležitý hlavne ako textár, svojho času študent Filozofickej fakulty na Karlovej univerzite e, v Prahe s tým moderovaním začínal najskôr ako konferenciér v skupine Greenhorns no a neskôr pôsobil niekoľko rokov ako hovorca skupiny a Pre obe kapely napísal aj niekoľko celkom nápaditých pesničkových textov, prevažne teda na melódie prevzaté e, spoza oceánu, tam ten americký bluegrass, country music, toto bolo niečo, s čím mal celkom slušný kontakt. My si zaspomíname na album e, skupiny Fešáci, ktorý vyšiel na sklonku 80, 70. na začiatku 80. rokov pod názvom Fešáci 2000 a kapela sa k nemu s radosťou vrátila aj pred 4 rokmi, keď ponúkla verziu Fešáci 2020, ale my si samozrejme vypočujeme tie nahrávky, ktoré vznikali v Smetanovom divadle v júni roku 1980, tak ako aj tá následujúca, ktorú textom opatril Petr Novotný, píšuci vtedy s Myškom Tučným, lebo obidvaja sú podpísaní pod pesničkou ako autory textu a Michal Tučný s Jaroslavom Bajerom aj ako skladateľ. A táto pre túto chvíľočku úvodná, lebo budeme ich počuť hneď 5 z tohto albumu, dostala názov Hotel Zvon. na dva zámky zamykám. Ráno rán je poslední, nechci zase snídat sám. Počkej, až se rozední. Na co chceš se můžeš ptát, noc se chystá ke spaní. Teď se ráno budem kát, ráno je půl přiznání. Hotel zvon ještě nevyzvání, zvonkem raních příborů. Sejdem dolů s pousmáním, stínem tichých hovorů. Neříkej, že mám ti psát, nechtěj žádná vyznání, nechme snadné sliby spát už jak půlnoc přehání. Hotel zvon ještě nevyzvání. neříkej, že mám ti psát, nechtěj žádná vyznání, nechme snadné sliby spát, víš, jak půlnoc přehání. A nechme snadné sliby spát, víš, jak půlnoc přehání. Tak sme v blízkosti naozaj legendárnej formácie, ktorá vznikla ešte v 67. Zakladajúcimi členmi Jan Turek, Karel Poláček, Pavel Brimer. No a kapela, tá sa pôvodne teda mm, volala Greenies, neskôr Bluegrass Hoppers po roku 1974. To už bolo aj na poput manažera Oskara Hána o fešákoch a prešlo si ňou množstvo zaujímavých interpretov, hudobníkov a moderátorov. Či už to bol Miško Tučný, Hanna Horecká, Jindra Šťáhlavský, Petr Novotný v pozícii moderátora alebo Bavičská dvojica Jozef Mladý a Jozef Alois Náhlovský. Dnes spomíname na obdobie, keď vo vydavateľstve Panton vyšiel album Fešáci 2000 a v podstate hneď v zápätí kapelu aj opustil Michal Tučný Fešáci odleteli na turné do Spojených štátoch, štátov a po ich návrate potom odišiel aj Oscar Hahn, ktorý emigroval do Spojených štátov. Po ňom to bremeno manažerských povinností prebral práve Petr Novotný, ktorého textárskú činnosť si dnes e, budeme pripomínať predovšetkým. No a postupom času sa z neho stal aj vyhľadávaný estrádny bavič, ktorého štýl sa vyznačoval takým priamočiarým humorom, výraznou mimikou, stal sa napokon aj 5-násobným držiteľom titulu Bavič roka v ankete TT a venoval sa aj produkcii, mal vlastnú vydavateľskú umeleckú agentúru 6P a okrem svojho moderovania a podnikateľskej činnosti sa venoval aj vareniu, zbieral kuchárske recepty a po tejto stránke tiež sa mal možnosť realizovať. Druhý kúsok z albumu, tak to veľmi tie zvony neopustíme, ale tento raz si už e, dovolíme ponúknuť aj nejakú tú cover verziu, pretože teraz to budú práve zvony po hoteli zvon. Myslím dál na ten dům, kde měl dílnu zvonu král. Různé zvony měl tam, nám klukům na ně hrál. Prý o srdcích zvonů ví, kde je získá, to je tajemství. Já dnes vím, moc dobře vím, že svého srdce čas dával zvonům svým. Dnes k nám vzal vítr zvonů pláč a s ním dešť jak slzy k nám. Vzal vítr zvonů pláč a s ním mraky jako smuteční pláč. La, la, la, la, la, la, la. něj byl, měl v práci nový zvon. Já mu záviděl zas, jak z kovu slévá to. Měl už velmi málo sil, o svém slabém srdci nemluvil. Když za mnou dvířka zavíral, povídám si, starý zvonař umírá. Dnes k nám vzal vítr zvonů pláč a s ním dešť jak slzy k nám vzal vítr zvonů pláč a s ním mrak jako smuteční pláč. pláč. jak vyprávil že zvonům si je dán. Prý každý zvon dobře ví, že zemřel jeho pán. V noci dříve, než se rozední na jeho dlouhou cestu poslední. Rozezní se v okolí, každý zvon, jak ho vlastní srdce zabolí. Dnes k nám vzal vítr zvonů pláč a s ním dešť jak slzy k nám vzal vítr zvonů pláč a s ním mraky jako smutečí pláč. La, la, la, la, la, la, la. siahli po originálnej verzii tejto pesničky. Priestor by mohol dostať Robbie Robertson, rodák z Toronta, 5. júla uplynulo 81 rokov od narodenia. No a 9. augusta to bude rok od jeho odchodu. Pesnička bola pôvodne točená jeho kanadsko-americkou kapelou, rokovou kapelou The Band ešte v 69. roku, keď vyšla aj na ich rovnomennom druhom albume. O ten hlavný spev sa tam postaral Levon Helm. No a v porovnaní, e, alebo keby sme sa venovali viac originálu, tak bolo to rozprávanie v prvej osobe o ekonomickej a sociálnej núdzi ktorú prežíval hlavný hrdina, chudobný biely južan počas posledného roka americkej občianskej vojny, keď boli podnikané nájazdy na juhozápad Virgínie. Napokon autor českých slov Petr Novotný sa tomu veľmi nevenoval, išiel trošku inou cestou a tak toto často aj dopadá a dal tomu trošku inú, iný nádych dnes spomíname teda na jeden z albumov skupiny Fešáci vďaka textom Petra Novotného, aktuálneho nového oslávenca, no ale keď sa pozrieme do tej minulosti, tak úspešný bol pre kapelu aj druhý ročník Porty, na ktorom ešte ako Greeny zbodovali s pesničkou Prodám laso. Kapela si vtedy vybojovala druhé miesto a pôvodná trojica sa rozrástla o Jindru Šťahlavského, ktorý bol spevákom, gitaristom, prišiel Robert Moucha, spevák, kontrabasista a Radek Stanek ako spevák a gitarista. Keď k tomu pridáte Karla Poláčka, gitaristu, benžistu Pavla Brimera a huslistu Jana Turka, tak už to bola celkom slušná zostava a začali pravidelne vystupovať v Ústeckom kladivadle. Od roku 1972 to bolo činoherné štúdio mladých, no a tam sa stretli aj s viacerými hereckými postavami z takých známejších, neskoršie Uršula Kluková alebo Jozef Dvořák, ktorý sa stal výraznou hereckou postavou. V 69. ten svoj predchádzajúci úspech sporty kapela zopakovala už ako Bluegrass Hopers a aj na treťom ročníku sa tešila z ocenenia. Dokonca live nahrávka pesničky Jackson sa dostala aj na sampler z tohto festivalu a Ehm, potom došlo aj na koncertné úspechy, ktoré ju dostali do nahrávacích štúdí, takže pod značkou Panton vyšiel v roku 1970 aj prvý single, či už to bola pesnička Lora alebo poslední veřejné obješení v západní Viržínii. Na chvíľočku mali aj speváčku Emiliu Petráškovú v 71. No a od 74. začal s fešákmi spolupracovať manažer Oskar Hahn, od júna 74 začali vystupovať už pod názvom Fešáci a zároveň ukončili aj svoje pôsobenie v Ústeckom činohernom klube alebo štúdiu a po prvom veľkom delení sa konkurenčných zelenáčov prišli postupne k fešákom v pozícii moderátora Petr Novotný, ako spevák Michal Tučný a doplňal to aj Tomáš Linka, ktorý si zahral aj na harmoniku samozrejme, lebo tak to je dominantný nástroj, e, ktorý ovládá, plus dodal k tomu hru na mandolínu, no a zo štúdiových, e, alebo skôr študentských dôvodov, študijných, tak kapelu na dva roky opustil František Pátek. Kapela potom začala pracovať na svojej prvej profilovke, ktorá vyšla o rok neskôr s názvom Ostrov fešáků. Tam sa na chvíľočku zo zdravotných dôvodov e, musel porúčať Jindra Šťahlavský. My si ale poďme vypočuť nahrávku, ktorá je práve z tej LP platne e, Fešáci 2000 a ďalší z textov Petra Novotného. Ten sa týka skladby, ktorej pôvodnú verziu ponúkol autor hudby Gordon Lightfoot. No a spolu s Michalom Tučným, ktorý sa postavil opäť za spevácky mikrofón, Petr Novotný dal pesničke názov Víš, co ti sluší. Víš, co ti sluší, voda vedla nich, závoj z oblaků Navíc tvůj jediný slib ještě voní dýmem od vlaků. Slyšíš, jak večerní zvon nás tu vítá, a než nás dohoní. Líbání s klekáním nám zvonky v trávě odzvoní. Víš, co mi sluší, škoda zdaní tvých chutná po mracích. Navíc můj jediný slib, který chytáš si ti houbací. Vidím, jak noc píše tmou stíny na tvář, hvězdy do očí. Líbání ze spaní nám naše sny trochu Rainy Day People alebo Daždivý deň ľudia. Gordon Lightfoot, spomienka je na tohto pána, na kanadského pesničkára skladateľa, ktorý nás opustil v, na 1. májový deň v minulom roku. Zaradil sa medzi výrazné postavy hudobnej histórie a jeho pesničky točili dosť výrazné hviezdy typu Johnny Cash alebo Elvis Presley. U nás sa s ním s tým jeho repertoárom pohral hlavne Franta Nedviet, napokon Kočovní herci, to bola novšia verzia toho, čo sme dopočúvali a František Nedviet mal na tom vyskladaný svoj repertoár solový, aspoň pri tých prvých vlastných albumoch, potom už došlo aj na pôvodnejšie melódie. No ale teraz sa točíme okolo Fešákov, ktorí v roku 1977 ponúkli aj druhý album Salón fešáků. No a potom v 79. Karel Poláček a Petr Novotný odleteli do Spojených štátov, aby tam dojednali podmienky pre turné kapely na ten nasledujúci rok a napokon sa to teda aj vydarilo. No, niečo prišlo, niečo odišlo, hlavne teda Oscar Hahn, ktorý sa rozhodol teda v tých Spojených štátoch zostať, takže sa kapela potom musela vydať trošku inou cestou. Ale album s poradovým číslom 3 Fešáci 2000 Svetlo sveta uzrel. Došlo aj na ďalšiu z cover verzií, raz sa siahalo po melódii Johna Denvera Rocky Mountain High Vysoká skalnatá hora s tým textom sa pohral samozrejme Petr Novotný e, ktorého si pripomíname teraz, ale s Tomášom Linkom sedeli nad tým textom a napokon z toho vznikla pesnička, ktorú Tomáš Linka v podstate ponúka dodnes. dnes na svojich koncertoch. Titul Paní má se má. Každé ráno probouzí mě sluncem hořícím a listy se rosou zachvějí. Vítá mě tu šafrán spolu s jemnou z kořicí a já z tvých očí s barvou ošalvějí. Každé ráno otvírám svůj krámek pod věží a vůně mi vám kornout naplním. Ke mně každý spěchá, od nás hned tak neběží dnes každý zná můj krámek s kořením. Říkají, že paní má se má, že její muž jsem právě já. Dávno ví, proč ráda mě a spíchou obíjí. srdce má, voní bátou. Každý večer zavírám svůj krámek petlicí a otvírám svou náruč do kořán. Teplo tvé mě vábí, moje lásko vonící, i den k nám vklouzne vůní uhoupán večer uvaříme ti jasmínový čaj a ustelem si květem lipovým. Pohár vína půlnoční teď naplň pokraj, co nestačíš mi říct, sám dopovím. Říkají, že paní má se má, že její právě Dávno proč ráda mě a má říkají, že paní má se má, že muž jsem právě se má. Paní má se má. Paní má se má. Mal 34 rokov, keď naspieval túto pesničku. O dva roky to bude už o 80 v prípade Tomáša Lenku, ale Teraz by sme mohli pozornosť upriamiť na autora, interpreta originálu, stojí za to John Denver, Henry John Deutschendorf junior, ročník 1943. Vždy na Silvestra si pripomínal svoje narodeniny. No dnes sa o ňom hovorí v superlatívoch, básnik pre planétu, syn matky prírody, respektíve najlepší priateľ piesne. Ten príbeh trval naozaj krátko, 53 rokov, ale stihol toho celkom dosť a pesnička tá sa dostala do pozície naj, naj, naj, naj, naj. Pôvodne folk rocková pesnička, ktorú točil s Mikeom Taylorom a spieva v nej o americkom štáte Colorado a stala sa jednou z dvoch štátnych piesní tohto teritória 12. marca 2007 dokonca o tom rozhodlo valné zhromaždenie štátu Colorado. Pesnička vznikala, no, bol to taký celkom slušný pôrod v roku 1972 a v nasledujúcom roku sa dostala aj na 9. miesto tamojší hitparáda v polovičke 70. rokov hovoril teda John Denver svojmu publiku, že skladanie trvalo naozaj neobvykle dlho, 9 mesiacov bola inšpirovaná presťahovaním sa Johna Denvera do Aspenu v Kolorede tri roky pred jej vznikom a láskou k tomuto štátu a v siedmej slohe sa spieva o ničení krásy hôr komerčným turizmom. Stala, je považovaná za významnú časť popkultúry 70. rokov a stala sa teda aj známou súčasťou histórie Koloreda. V tej českej verzii sa s ňou takýmto spôsobom teda pohrali Tomáš Linka, Petr Novotný a skupina Fešáci, aby si ju zaradili na ten tretí album, ktorému dnes dávame priestor. Ešte jedna nahrávka nás čaká. Ten životný príbeh Johna Denvera sa uzavrel pri leteckom nešťastí 12. oktobra 1997. Jeho ocino bol pilotom, chcel, aby bol aj on. Napokon si spravil neskôr ten tzv. vodičák, ale dopadlo to tak, ako to dopadlo nešťastne. A zostali tu pesničky. Tá nasledujúca už bude ale pôvodnou záležitosťou. Postarali sa o ňu Pavel Brimer a Petr Novotný, obaja nielen v pozícii autorov, ale aj interpretov, ale na spievanie v tejto chvíli čakať netreba. Táto nahrávka celý album otvára a stala sa už vo svojej dobe celkom zaujímavou a nadčasovou záležitosťou. Dala názov v podstate celému albumu Dialog 2000 rozprávanie sa dvoch automatov, ktoré prišli do kontaktu. Dobrý den. Hovoří k vám automat. Hovoří k vám automat. Dovolal jste se na telefonní číslo 3758. Nikdo není doma. Ale jestli chcete, můžete nechat vzkaz, který bude natočen na magnetofonový pásek, pokud nebude delší než 30 sekund. Prosím, hovořte. Já chci jenom vyřídit, že až někdo přijde domů, takže má volat 3917, to je všechno. Váš vzkaz byl natočen. Naschledanou. Počkejte. Já jsem taky automat. Vážně. A s jakým typem mám tu čest? Já jsem AZ9C lomeno 26. To jste mladší. S blokovacím okruhem? Ano. A s dvojitou vazbou ABM jak často býváte zapojen. Někdy to vyjde tak, že celý den a jsem citlivý automat a nemám si s kým povídat. To nemyslím ta není hlášení. Já myslím s někým mého ražení. A vy jste teď první normální hlas. Máte na mě ještě chvilku čas. Teď zrovna ne. Jsem v provozu jenom přes oběd kdybychom dali řeč zítra v pět. Takže můžu vás zítra zavolat? Jistě, já se taky můžu porouchat. Prostě se mi spoje zahřejí a můžeme si volat častěji. Výborně, pane. dne a kašlem na lidi. <laughs> lidi. Lidi. Stejně jednou budou mít techniku, že problém bude jenom volba knoflíku. Na všechno bude automat. Všechno je bude poslouchat. dnes teda tvorba Petra Novotného, z toho, čo sa mu vydarilo. Syna Pavla radšej ani spomínať nebudeme. Kto vie, nakoľko je nadšený z toho, čo všetko tento politik stvára. Pripomíname si snáď to vydarenejšie. A tak toto vyzeralo aj v prípade spolupráce s Pavlom Brimerom, ktorý ako ročník 1946 e, bol hráčom na banjo súčasťou kapely, bol pri tom založení skupiny v 67. roku. V 89. založil aj spolu so spoluhráčmi s Fešákov skupinu Nervové sanatorium, ktoré sa neskôr premenovalo na Cadillac podľa prvého albumu, ktorý ponúkli v roku 1992. No a potom ešte vydal aj dva albumy s Tomášom Linkom v 90. rokoch, Posledný soud a Život je jízda, poslednou solovou profilovkou Není nejhůř, jak se zdá, sa pochválil v roku 1999, zomrel po dlhej chorobe 15. septembra pred 9 rokmi, tak takto bol jeho hlas zaznamenaný aj v nahrávke, ktorá bola poslednou z albumu, pre dnešok z albumu Fešáci 2000, zároveň teda tá úvodná, z tých 13 sme si 5 pripomenuli a teraz mierime do roku 1994, tak rok po roku postupujeme a približujeme sa k súčasnosti, do roku, keď tými novorodencami boli nielen pesničky, tri, ktoré nám tu odznejú z tohto obdobia, ale aj postavičky, ktoré neskôr sa stali výraznými. Anna Karolina Šmídlová je vďaka aktuálnej olimpiáde vďaka svojmu štvrtému miestu. Na medailu to žiaľ teda nestačilo. Z tých ďalších, zo športovcov Ivona Fialková, Marko Daňo ako hokejista a futbalisti Stano Lobotka, Ondrej Duda, Ema Drobná ako speváčka, Justin Bieber, kanadský spevák, oslavujúci vždy 1. marca, no a 30 si ešte vo februári pripomenula aj Eugenia, Eugenia Bušárdová, kanadská tenistka, rodáčka z Montrealu, ktorá sa mala možnosť teda prezentovať po tejto stránke. Čo sa týka pesničiek, ktoré nám to tu dnes budú mať možnosť pripomenúť, začneme skladbou, ktorá sa ešte točila okolo roku 1989, čiže po 5 rokoch sa k tomu všetkému vrátili Ondřej Hejma a skupina Žlutý pes, aby nám ponúkli spomienky na tú sametovú revolúciu. Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety, zdál se to být docela dobrý nápad, Saxofony hráli umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy, my neměli podepsaný úkoly, už tenkrát rozhazoval svoje sítě. poučen z předchozích nezdarů. Sestrojil elektrickou kytaru, rock and roll, byl zrovna narozený dítě. Vzpomínáš taky žila a nedělej, že si jiná, taková malá pilná včela, taková celá a jako náhoda byla tu big pohoda kytičky a úsmevy sekretárok z baby Milena je celá blbá zloba Dylena ale to nevadí já mám taky mladý nebo pitomý, mlátili do toho jako my, hlavou plnou Londýna nad Kremží. A starý dobrý satanáš, hraje u nás v hospodě Mariáš, pazoura se mu druhý čo kopyto měl jako z Arizony spomíname, aké to bolo. A nielen v tom 89. V tomto prípade teda aj pokiaľ ide o tretí album skupiny Žlutý pes, ktorá na tej scéne začala pôsobiť v 78. Zakladateľom, frontmenom Ondřej Hejma. Neskôr teda to bolo o kryciom názve Tomahawk alebo hudobno-zábavná skupina Ondřeja Hejmu Yellow Dog, to je album, ktorý obsahoval aj Sametovú. Dával ju dohromady Ondřej Hejma so Zdenkom Juračkom, tam ten vokál ženský, Jana Feriová, známa ako Karia, ale údajne sa teda toho zúčastnili aj David Kolera, a Robert Kodim v pozícii vokalistov, členovia skupiny Lucie. No a toto sa stalo jedným z najvýraznejších popevkov spred tých 30 rokov, ktoré dnes máme možnosť si tak trošku popripomínať. V tom 94. vo februári Česká televízia prenechala kanál s vysielaním programu ČT2 na komerčné ústšely, na komerčné vysielanie. Potom na ňom začala vysielať televízia Nova na Strahovskom štadióne sa uskutočnil v septembri koncert skupiny Pink Floyd v rámci ich vtedejšieho celosvetového turné. No a zo Staromestského námestia v Prahe 18. septembra odišiel na bicykli na trojročnú cestu okolo sveta Viteslav dostal prvý Čech, ktorý takúto cestu sa nielenže rozhodol vykonať, ale on ju nakoniec aj absolvoval. Čo sa týka slovenských udalostí, po páde druhej vlády Vladimíra Mečiara bola vymenovaná nová na čele s Jozefom Moravčíkom v marci v parlamentných voľbách, potom v septembri, v oktobri zvíťazila koalícia Hnutie za demokratické Slovensko a rolnícka strana so ziskom takmer 35%. V Žiline sprevádzkovali trolejbusovú trať, no a v decembri bola vymenovaná nová, už tretia vláda Vladimíra Mečiara. Aj svet samozrejme prišiel s udalosťami, to si tiež ešte pripomenieme. Čo sa týka druhej nahrávky, bude to zo strany rodáka z Nového Jičína, Vlastu Redla, ktorý sa mal možnosť prezentovať nielen solovo svojho času, už mal na svojom konte albumy typu Na výlete a Staré pecky. V tom 94. spojil sily s Hradišťanom Jiřího Pavlicu a dali dohromady aj za AG Flekom celkom zaujímavý produkt, na ktorom sa dalo by sa povedať, že takouto najvýraznejšou pesničkou stali práve husličky. Čiže ste husličky, či je kdo vás tu zanechal? Čiže ste husličky, či je kdo vás tu zanechal? Na trávě poválané, na trávě poválané, upatý orzecha. A kdože tu trávu tak zvala, aj modré fialy. A kdo tu trávu tak zvala, a modré fialy. Že z té usničky samé časté té husničky samé na světě zastává. A který to muzikant usnul a co sa mu přišlo zdát? Který tu mládenec usnul a co sa mu přišlo zdát? sa mu v noci zdalo, Bože, co sa mu len Tak, husličky nám dozneli. Čo sa týka udalostí, tých svetových, Olympiáda v norskom Lillehammeri, tá prebiehala vo februári 1994. Ehm, v moldavskom referende občania odmietli pripojenie k Rumunsku. Bolo zostrelené lietadlo s prezidentami Rwandy a Burundi. Začala sa trojmesačná ruanská genocída, pri ktorej zahynulo okolo milióna ľudí. Veľká tragédia. Dnes už si nikto nespomenie. Nelson Mandela sa stal prezidentom Juhoafrickej republiky. Chorvátsko na miesto dovtedejšej meny dináru zaviedlo chorvátsku kunu. Pri plavbe Stalinu do Štokholmu sa v Baltskom mori potopil trajekt Estónia. Tiež zahydlo, zahynulo cez 850 pasažierov. Pod Lamanšským prieplavom sprevádzkovali Eurotunel, spájajúci Francúzsko a Spojené kráľovstvo, prezidenti Ruska, Ukrajiny, Spojených štátov a Spojeného kráľovstva podpísali budapeštianské memorandum, na základe ktorého sa Ukrajina vzdala jadrových zbraní výmenou za bezpečnosť zaručenú zmluvnými partnermi. Pozrite sa, kde to je dnes a rusko-čečenská vojna, ktorá sa začala 11. decembra. Tiež nič radostného, ale tých smutných udalostí nebude nikdy dosť. A ešte jedna zostáva mien, ktoré nás vtedy opúšťali, než my teda definitívne opustíme. Práve tento časopriestor Eliška Junková, to bola česká automobilová pretekárka, beriem to chronologicky od januára, čo sa týka odchodov a úmrtí Harry Nilsson, americký spevák, skladateľ, zomrel o 10 dní neskôr, 15. januára, Telly Savalas, to bol americký novinár, spevák, herec a režisér, známy hlavne ako Teo Kožak z televízneho seriálu, z roku 1973 Nadia Hejná, slovenská herečka, tam sa to zavrelo vo februári, rovnako aj v prípade Ladislava Mňačka, slovenského spisovateľa. Karel Kryl zomrel 3. marca. Julieta Masína, legendárna Perimbaba, talianská herečka, tiež v marci. V apríli Kurt Cobain, americký hudobník, Rudolf Hrušinský, prípadne Richard Nixon svojho času prezident Spojených štátov Ayrton Senna, brazilský pilot Formuly 1 na 1. mája 19. v ten istý mesiac aj Jacqueline Kennedyová Onassisová o 10 dní potom 29. mája Erich Honecker nemecký politik z toho východného ehm, Stanislav Barabáš, slovenský filmový režisér, tam sa to uzavrelo 1. augusta v tomto roku sme si mali možnosť pripomenúť storočnicu, ešte vo februári. V prípade narodenia Domenico Modúňo, talianský spevák, textár, herec, ten zomrel 6. augusta, 20. septembra Petr Čepek, český herec, Sergej Fyodorovič Bondarčuk, ruský herec, scenárista, divadelný filmový režisér a pedagóg, ten zomrel v októbri. V ten istý deň, 20. oktobra aj Bart Lancaster, pre zmenu americký herec, moderátor, režisér. Zdeněk Řehoř, to bol český herec, zomrel 7. novembra a 6. decembra jeho kolega Jozef Bláha. Takže o toto všetko prišiel vtedajší svet. No a čo pribudlo? Tak to bol aj album Mekyho Žbírku, jeho 8 v poradí, samozrejmý svet, spolupráca s Jánom Štraserom, Jozefom Urbanom, čo sa týka pesničiek, z takých známejších určite Zima Zima, ale aj tá nasledujúca pesnička, ktorá hneď na albume nasledovala za ňou Zlodejka snou. Zlodejka zlodejka snou Vkradla sa mi do spánku Nechala v ňom spúšť Neviem, čo s ňou Zlodejkou snou Za to viem, že chýba mi Dotyk tvojich úst Čistý sen. Pesnička, ktorá mala aj svoju takú rytmickejšiu verziu z albumu Samozrejmý svet. Posledný bol, ktorý dával dohromady Meky Žbírka s Lacim Lučeničom. Potom sa ich hudobné cesty už rozdelili a išiel iným smerom, každý z nich. Ale Antoniaro, Emil Frátrik a Pavol Kvašaj, ktorí to doplňali, odviedli peknú robotu a viaceré pesničky si dodnes dnes s úspechom hľadajú cestu k poslucháčom. Ten ďalší album ponúkol Mickey o 3 roky neskôr, takže je možné, že v 97. sa pristavíme pri spolupráci s Davidom Kolerom, ktorý bol už v tom čase takým povedzme, že spolupracovníkom číslo 1 pri príprave už ďalších novinkových vecí sme boli v roku 1994, spomínali na Mekyho, keď mal nejakých tých 41-42 rokov pomaly. A tento album bol horúcou novinkou. Dnes jeho životný príbeh pomaly už 3 roky minulosťou a pribúdajú nám stále do tohto zoznamu nové a nové mená po včerajšku. Teda pribudlo ďalšie, ktoré si spájame s autorom textov, scenáristom, novinárom, režisérom, producentom a príležitostne aj spevákom Danielom Mikletičom. Práve vo februári bolo možné si pripomenúť 65. narodeniny. Aj sme sa tak priebežne snažili. Dnes už to bude len o spomienke. My sme spolu v marci mali taký výnimočný telefonát, pretože si všimol v našom vysielaní pesničku Svet sa dohodol, ktorú skupina Banket s Richardom Millerom v roku 1984 ponúkla cez Slovenský festival politickej piesne v Martine a Daniel Miklečič bol textárom tejto pesničky, tak hľadal čo najvydarenejšiu verziu. A to bolo posledné, čo sme si mali možnosť takto povedať, keďže nás čiastočne monitoroval lebo vedel, že teda jeho pesničky sa tu veľmi často objavujú v našom vysielaní. Je niečo, čo mu diviť, napokon ten výber, ktorý tu bude v závere aktuálnej petrolejky, bude len dokazovať dôvod, prečo sme sa týmto smerom obzerali a budeme vždy, pretože tu ako textár zanechal určite výraznú stopu. Napokon môžete posúdiť sami z toho nasledujúceho výberu. musíme hovoriť v minulom čase aj v prípade autora týchto slov menom Daniel Mikletič. Rodil sa 19. februára 1959 v Bratislave. No a s tým písaním textov dá sa povedať, že sa začalo hlavne na strednej škole pre kapelu s názvom Skrat, z ktorej neskôr vznikla skupina Ventil RG. Po štúdiu na gymnáziu Ivana Horváta absolvoval potom žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Tu ukončil získaním diplomu v roku 1982, keď následne nastúpil aj na povinnú vojenskú službu. Najskôr sa stal vojenským veliteľom, absolventom granátometnej čaty a o dva mesiace na to potom aj veliteľom bojového vozidla pechoty v Michalovciach vo vojenskom útvare a po absolvovaní tejto služby nastúpil ako redaktor do Bratislavskej informačnej a propagačnej služby. Potom sa mu naskytla ponuka pracovať v Československej televízii v Bratislave, tam sa uchytil ako hudobný dramaturg, aj ako dramaturg zábavných e, programov, hlavne teda v rámci relácií typu Triangel Extra alebo Senzi Sensus. Na sklonku decembra 1990 sa rozhodol z televízia odísť a v nasledujúcom roku sa z neho stal definitívne hudobný producent. 1. apríla 1991 zakladal hudobné vydavateľstvo Škvrna Records so sídlom v Dúbravke u Vaša Patejdla. No a na Silvestra 1992 potom priestor opustil a v Trnávke začal odznova pod názvom hudobného vydavateľstva SQ Music. To sa stalo priekopníkom v produkcii rôznožánrových hudobných diel pod hlavičkou tohto vydavateľstva mm, dá sa povedať, že ponúkal mm, tvorbu mm, dobovú, vtedy aj vyhľadávanú, napokon skupina Senzus, ale aj kapely typu Hudba z Marsu, Ecstasy, potom Ingola, ako prvý na Slovensku e, vydal aj v roku 1997 e, prvý repový album, konkrétne skupine Jednotka slovenskej starostlivosti pod názvom Kompromis, na ktorom si aj zarepoval. Následne e, potom vyšiel z toho sampel s reperom Vecom, čiže Brančím Kováčom. Tento sampel použil na prvom repovom albume Trosky. Činnosť vydavateľstva SK Music bola ukončená 1. júna roku 2004. Počas tejto činnosti ale okrem iného teda natočila aj album, kde sa spolu s Martinom Sarvašom mal možnosť objaviť v pozícii aj interpreta. Došlo na projekt s pretextovanými americkými šlágrami, ktorý niesol názov Duo Haligali, drobnosti majstrov sklenotnice populárnej hudby, z ktorého môže byť, že takým výraznejším pesničkami nie sme Gigolo. To bol rok tiež 1994. Daniel Mikletič bol tým, ktorý vymyslel aj názov pre Rádio Vlna. To začalo vysielať 12. apríla 2015, ale my si ho budeme vždy spájať hlavne s textárskou činnosťou, lebo spolupracoval s mnohými domácimi interpretmi asi najvýraznejšie teda s Richardom Millerom a skupinou Banket. No a keď sa teda spomenie práve toto zloženie a dá sa to dohromady, tak asi mnohých napadne predovšetkým pesnička následujúca. Výťah opäť nechodí, tak zdolať 13 poschodí, zostávam mi znovu po svojich. Na schodoch, čo si šramotí a neon, kde tu nesvieti, ešte, že sa po tme nebojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou, kto si, čo si vrta v paneloch. A Tatra matky rodeo zasmieša sa tu s operou, všetko počuť cestou po schodoch. Štekot smutnej kolie za premárnené prémie Vyhráča sa manžel rozvodom Disko, tenis, árie, kritika televízie dnes chodím iba po schodoch cestou po schodoch, po schodoch, poznávam poschodia, poznám po schodoch, po zvukoch, čo sme kto za ľudia, po schodoch, patili teda k prvej profilovke skupiny Banket Bioelektrovízia. Hneď 7 e, z 12 textov napísal práve Daniel Mikletič a tá spolupráca s Banketom samozrejme siaha aj trošku hlbšie, pretože vznikali už aj prvé single, ktoré Daniel Mikletič pre kapelu otextoval typu 2 metre v Hubertuse, Espresso Tón, Prečovi ľudia 20. storočia, máte vždy zachmorené obočie alebo štrbina možnej lásky v grafikone nesmelého muža. No a svet sa dohodol už spomínaná festivalovka, e, tá je z roku 1984. No aj na dvojku druhú dobu prispel tiež neprepočutelnou pesničkou Bytové jadro problému, ktorá sa dočkala aj svojej klipovej verzie s muzikou Andreja Šebana tom už neskôr si Richard Miller v podstate vystačil sám po tejto stránke, ale došlo na spoluprácu aj s inými interpretmi, ale niekde na začiatku bola tá skupina Ventiler G, z ktorej sa neskôr vyklula skupina Vidiek. Spolupráca pri viacerých pesničkách typu radšej budem dnes aktívny ako zajtra radioaktívny. No a potom došlo aj na nahrávku, ktorá by tu asi tiež nemala chýbať v tomto výbere na na pochopiteľne. či stres. Tu nie Žiadne bim bam bang, vra, ice, bum bum, ša, aha, aha, krigrom nie. nas infak, smog, wreszcie stres. Tu nie, zian, bim, bam, bang, Daniela Mikletiča na jeho tvorbu a pred ďalšou pesničkou pohľadaj do toho dnešného kalendára, aby sme postihali, lebo sa nám to už blíži dosť finále. Aj tých, ktorých narodeninovým alebo termínom odchodu bol práve aktuálnejší 5. augustový deň. Rodák z Budína, dnešnej Budapešti, kníh tlačiar Jan Michal, Michal Landerer, ten bol ročníkom 1726, začal vydávať Pressburgerberg, e, Pressburger Zeitung, to boli prešporské noviny, ľahšie vysloviteľné. E, pokiaľ ide o Vavrinca Čaploviča, ten sa narodil v Jasenovej v roku 1778 bibliofil, zakladateľ knižnice, zozbieral okolo 50 tisíc zväzkov zo všetkých vedných odborov zo 16. až 19. storočia vo viacerých európskych jazykoch. Táto knižnica sa stala známou po celom Úhorsku. V súčasnosti by sa mala nachádzať v Dolnom Kubíne. Henri Guy de Maupassant, to bol francúzsky spisovateľ, tzv. otec moderných poviedok, autor románu Miláčik, ale samozrejme nielen tohto, život mm, Mont Oriol, silné ako smrť, ale aj naše srdce, alebo Nedokončený aniel pána. To sú tituly, ktoré tu po ňom zostali. Artem Ivanovič Mikojan, spoluautor stíhačiek s radou Mik, ten bol ročníkom 1905. V roku 1926 sa v Ivánke pri Dunaji narodil kardiochirurg Ladislav Kužela, v roku 1968 na druhej chirurgickej klinike v Bratislave viedol operáciu, prvú transplantáciu srdca v strednej Európe. Pacientka ale po 5 hodinách napokon predsa len zomrela. Eva Kristínová, to bola slovenská herečka, členka činohry Slovenského národného eh, divadla, narodená v Trenčíne v roku 1928. No a väčšinou teda mm, prednášala poéziu, jej repertoár bol veľmi široký, ovládala z pamäti značnú časť eh, tvorby Pavla Orsága Hviezdoslava, no a stala sa aj nositeľkou radu SMP druhej triedy Československej medaily za chrabrosť. Mm, bola tam cena mesta Bratislava, bola vymenovaná za zaslúžilú umelkyňu a v 2008 jej prezident Ivan Gašparovič prepožičal štátne vyznamenanie Rad Ľudovita Štúra prvej triedy. Opustila nás v júni pred 4 rokmi. Neil Alden Armstrong, americký astronaut, účastník letu Gemini 8 a veliteľ Apollo 11, oficiálne teda prvý človek, ktorý e, vstúpil na mesiac, narodil sa v roku 1930 zomrel v auguste pred 12 rokmi, mnohí zachytili vetu. Je to malý krok pre človeka, ale veľký pre ľudstvo, skok pre ľudstvo. Michal Kováč, ten bol jeho rovesníkom, rodak z Ľubiše, niekde sa uvádza aj 3. august. Bol slovenským bankárom, politikom, neskôr prezidentom Slovenskej republiky v rokoch 1993 až 1998. 5. oktobra to už bude 8 rokov od jeho úmrtia. Boris Hibner, herec, režisér, mím, sa narodil v roku 1941, zomrel v apríli 2016. Rovesníkom Daniela Mikletiča sa stal v Bratislave narodený hokejista Anton Šťastný, najmladší člen legendárneho hokejového bratského tria, ktoré tvorili okrem neho teda aj Peter a Marian tú hokejovú kariéru začal podobne ako jeho bratia v Slovane Bratislava. V roku 1980 emigroval do Kanady, kde potom pôsobil v Quebecu a stal sa úspešným hráčom NHL. Adi Hajdu, ten je ročníkom 1963, narodený tiež v Bratislave, filmový a divadelný herec. Marine Le Penová, francúzska politička, tá je narodená v roku 1968. Jej rovesníkom bol Colin McRae, škótsky jazdec rally, bol štvrtý najúspešnejší automobilový pretekár histórie e, v počte vyhratých podnikov za Sebastianom Lébom, Carlosom Sainzom a Markusom Grenholmom. Danica Jurčová narodená v roku 1976 v Bratislave. a sa stala herečkou. No a Jana Plotková o 5 rokov mladšia, rovnako herečka rodáčka z Jičína, držiteľka Českého leva za ženský herecký výkon v hlavnej úlohe vo filme Protektor. Odvtedy 4 nominácie bez ocenenia a zahrala si napríklad aj vo filme Vratné lahve postavu e, čárkovanej slečny tam potom pri tom výkupe fliaš pozerali na brúško, koľko čiarok si priniesla na druhý deň. No, my si spravíme ďalšiu čiarku v prípade piesní Daniela Mikletiča. Dnes to asi trošku natiahneme, lebo mám tam ešte určite dva songy, ktoré by bolo dobré si pripomenúť potom nasledujúcom. Tento single predznamenával druhý album skupiny Gravis. Ehm, mal dve pesničky, na Bčku baladu Lady, autormi Kornel Kadlubiak a Kamil Peteraj. Na Ačku sa o muziku postaral Štefan Hegediš, no a textárom práve Daniel Mikletič. Piesen dostala názov Skúšky z lásky. Skúšky z lásky ďalšie kávo sa už tiež blíži pomaličky, ešte dve pesničky by som rád teda pripomenul zo strany Daniela Mikletiča ako textára, keďže sa veľmi často pohyboval aj v blízkosti Mirky Brezovskej len nedávno sme si pripomenuli jej jubilejné narodeniny a táto pesnička tam odznela, ale napriek tomu si ju dovolím opätovne po krátkom čase povytiahnuť. Nestáva sa, že by sme sa veľmi často točili okolo tej istej skladby, pokiaľ to nie je teda hitparáda. Zvyčajne tu odznie pesnička tak raz za rok, mm, aj to ešte v tom lepšom prípade, inak to trvá dlhšie, než sa vráti do našej ponuky, ale táto skladba je po tej textárskej stránke určite jednou z takých naozaj vydarených. Je tam tá vďačnosť muzika ako takej, tak by sme si ju snáď mohli vypočuť aj úspešná na Bratislavskej líre, kde inak Mirka mala možnosť predniesť aj svoj autoportrét. To bola singlovka ešte z 84. roku a v podstate spolu s Ali Brezovským spolupracoval aj vtedy Daniel Mikletič a bola to premiéra Mirky Brezovskej na líre a o rok neskôr si tam potom vyspievala cenu práve s tou pesničkou, ktorá na nás o chvíľočku čaká. Pred ňou ale teda aj zoznam odchádzajúcich s dátumom 5. august aby sme si prebehli aspoň zo pár mien. Friedrich Engels, to bol nemecký sociológ a filozof, zomrel 5. augusta 1895. V roku 1960 to bol divadelný filmový herec Theodor Pištek. Marilyn Monroe, tam sa to spája s tým rokom 1962, to je to známa americká filmová herečka, Mária Mar- Rázusová Martáková, to bola slovenská poetka, dramatička, prekladateľka, dnes je tomu presne 60 rokov. Pred 40 sa to uzavrelo v prípade britského herca menom Richard Barton. Život mal veľmi búrlivý. Na konci 50 rokov sa stal uznávaným hercom tzv. novej vlny. Zahral si po boku Elizabeth Taylor, tom nákladnom filme Kleopatra, po ktorom sa jeho kariéra už rozbehla naplno. Sedemkrát bol nominovaný na Oscara, tým posledným filmom adaptácia knižky Georgia Orwella 1984. Ženatý bol 5 krát, z toho dvakrát s Kleopatrou, čiže Elizabeth Taylor. Mal rád Shakespeareove hry, ale trpel aj akutnou nespavosťou. V roku 1993 zomrel v Bratislave hudobný skladateľ, vysokoškolský pedagóg Eugen Suchoň, autor prvej slovenskej národnej opery Krútňava. Todor Živkov bol bulharský činiteľ, zomrel v roku 1998. O 10 rokov neskôr v Bratislave zomrel hudobný pedagóg, významný etnomuzikológ Alexander Móži. No a dve straty z hereckého sveta toho domáceho. V Piešťanoch zomrel pred 8 rokmi divadelný, televízny a filmový herec Juraj Slezáček, dlhoročný člen činohry Slovenského národného divadla v Bratislave. No a o dva roky neskôr nás opustil aj Stano Dančiak. Snáď ešte stále mnohým sa dokáže v pohode vybaviť nielen tvár, ale aj to hlasové zafarbenie, ktoré bolo úžasné, jedinečné jeho Jurošík alebo Alf, ktorých mal možnosť tiež svojim hlasom obohatiť a nás takým spôsobom aj potešiť, tak to zostáva v živej pamäti mnohým. Aj ten Derek, ktorého mal možnosť dabovať. No, dnes spomíname ale hlavne na Daniela Mikletiča a budeme aj prostredníctvom pesničky, ktorá dostala názov Od piesne k piesni. Poďakovanie sa muzike ako takej a dnes je to aj poďakovanie Danielovi Mikletičovi. dnes v rámci aktuálnej petrolejky. Teraz už iba zatvoríme, máme vyvetrané. No, pokiaľ ide o spomienky na Daniela Mikletiča, tak v prípade Mirke Brezovskej samozrejme Dievčanie, Plač do Bakávová, Kix, Minutový klaun, Mona Lisa, Let, Plážový hit. Bude sa za čím stále vrácať. Samozrejme sú tu aj ďalší interpreti. Olga Záblacká, jej svet v dámskych kabelkách, napríklad nový album tam má poctivú. A Maťo Ďurinda s ním spolupracoval či už pri výrobe albumu Perfektný svet, kde sa objavila teda aj spoločná nahrávka s Ilonou Čákovou, alebo tu blatanka Stráž si čo máš, naspievané Dom Dubánom. Bodka však bude o Robovi Grigorovovi, ktorý si mal možnosť do svojho spevníka zaradiť aj pesničku s názvom Daruj mi jednu noc a zároveň by to mohla byť pozvánka aj k ďalšiemu trianglu, ktorý z pohľadu premiéry aktuálnej petrolejky by mal byť na pretrase už na druhý deň 6. augusta o 12. hodine budeme sa s Petrom Žantovským venovať práve Robovi Grigorovovi, ktorý na našu radosť prijal pozvanie, takže na chvíľočku sa k nám pripojí. Zatiaľ sa majte pekne, z dnešnej Petroliky je to všetko. I naďalej príjemný deň z Banskej Bystrice žila Peter Kršiak. Som si myslel, že si na meko, mne je blízko, vašim ďaleko. Už som si myslel, že si lapená, už dával som ti nežné znamenia. Už som jaral kľúče od brány, keď síla si mi v plánoch zabrániť. Už som si myslel, že si na meko, mne je blízko, vašim ďaleko. Nie, tvoj nie, co ma znaleźć nie Nie, to je nie, no co nam jest nie krásný nekrolok, aby ma tu už viacej nebolo. Už som rozhodával se bez von, keď si konečne zvihla telefon. Som si myslel, že je všetko preč, nebolo už so mnou žiadna reč. Nie, to je nie, no co mi stále snie.